e gjykimit. Do të vazhdojmë me lejen e Allahu xhallahu ala në zinxhirin e ligjëratave pengesat nga e vërteta dhe me lejen e Allahut te bareke ve teala do të mundohemi me përfundue këtë libër e cila ka ngërthy në vetvete 35 pengesa të cilat dalin mes njeriut dhe të vërtetës dhe bëhet viktimë e asaj pengese dhe përfundon në xhehenem Allahu na rujt Pengesa e njëzet e një ku kemi mbet thotë hoxha khultatu ehlil batil pengesë mes teje apo mes njeriut dhe të vërtetës është përzierja me njerëzit e të kotës kur njeriu përzihet dhe ulet dhe shoqërohet me njerëz të cilët nuk e pasojnë rrugën e Allahut te bareke ve teala ata bëhen shkas dhe ata bëhen pengesë dhe ndikojnë te truni i këtij dhe ndikojnë te mendja e tij dhe ndikojnë te natyra e tij dhe pengohet nga e vërteta të cilën Allahu te bareke ve teala e kërkon prej tina andaj Sheikhul Islam Ibnu Tejmije ka fol në librin e tina Mexhmu'ul Fetaua se njeriu është i krijum në atë natyrë që ndikohet jo vetëm prej njeriut, po edhe për kafshës. Njeriu jo që ndikohet prej njeriut dhe vjedh prej natyrës së tina, apo njeriu tjetër ndikon në natyrën e tjetrit, po edhe prej kafshës ndikohet. Edhe prej kafshës ndikohet. Argument Ka rujt dele. Dhe kjo nuk është mangësi, dhe kjo nuk është nënçmim. Po Allahu te bareke ve teala i ka përgatitur pejgamberët për udhëheqjen e popullit. Ndërsa Sheikhul Islam Ibnu Tejmije thotë në ruajtjen e deleve dhe kujdesi i deleve thotë ndikon në natyrën e njeriut me modesti. Se shikimi i tij ka me qenë i ulur, duke i shiku delet. E kundërta e cila është, thotë, ai i cili i run devet. Ai i cili i run devet bëhet mendjemadh. Pse? Ngase krijimi i devës është mendjemadhe. Mendjemadhe. Dhe thotë gjithashtu sikur krijimi i kuajve, të cilët e kanë Gjoksin përpara dhe ai i cili merret shumë me kuaj, thotë Allahu te bareke ve teala e ban mu ndiku dhe forma e tij ka me qenë krenare. Dhe kjo për mu shiku, s'ka nevojë për argument ngase shikoni ato çka rujnë dele, janë me kokë të ulur, ata çka rujnë dele, deve janë të vrashtë. Këta muni me pa kush ka qenë në shtetet arabe, kush ka pa njeri çka run deve e sheh çfarë tabiati të vrashtë ka dhe njeriu i cili run kuaj e ka trupin e drejtë dhe gjoksin përpara. Pse? ndikohet prej natyrës të kafshës. Allahu xhalla uala ka bë njeriun mu ndiku. E çka thu prej njerit? Hala ma shpejt ndikon. Edhe pse njeri s'ka mundësi ndoshta me vërejt menjëherë, po me kalimin e kohës i thith dhe i pin mendimet e tjetrit. Andaj këto janë prej argumenteve të cilat Allahu te bareke ve teala ka kriju njeriun në atë natyrë mu ndikue prej tjetrit andaj Allahu xhalla uala ka zbrit ajete ku e kanë ndalue muslimanin mu ul me jobesimtar dhe me bidatxhi pse kanë me ndiku tek ai ka thënë Allahu te bareke ve teala wa idha ra'aita alladhina yakhudun fi ayatina fa a'rid anhum kur t'i shikosh kur t'i takosh ata të cilët polemizojnë rreth argumenteve tona Pse ka thënë Allahu xhalla uala polemizojnë, se esenca e besimtarit është nënshtrimi. Ai nuk polemizon, qoftë ajeti muhkem, qoftë ajeti muteshabih, qoftë ja kapi koka e tij, qoftë nuk ja kapi, e kështu me radhë, ai është musliman. Thotë ka ardhur prej Allahu xhalla uala, kjo është kështu. Edhe nëse mendja ime nuk po mundet me pranue. Allahu xhalla uala ka thënë kur t'i takosh një kategori tjetër, të cilat diskutojnë dhe debatojnë rreth argumenteve tona. Çka ka thënë? Ti je i mirë dhe ndikon te të këqijtë. Jo, ka thonë, ik prej aty ruje vetveten. Ja ejjuhelledhine amenu, ku enfusekum ve ehlikum nara. O ju të cilët keni besu, rune vetveten fillimisht prej zjarrit. Ka thonë Ibn Xhauzi, pasha Allahun, mbi 20.000 veta prej jehudve dhe krishtere e kanë pranu islamin në dorën teme. Me qindra mija mëkatarë janë pendue në dorën teme. Mbi dy mijë vëllime i kam shkrujt me këto dy gishta. E me qindra vëllime kam lexue. Ka thonë, vallahi, çka m'ban dobi nëse Allahu më fut n'zjarr. Çka i ban dobi atij? Kurgjo hiç. Andaj njeriu, fillimisht duhet me shpëtu vetveten. E nëse e run vetveten atëherë, çka ka mundësi me shpëtu tjetërkan, është mirë. Përndryshe, abstenon ngase i cili punon me hekur, me xehe, kovaçin, nëse e shoqëron ata, ka thonë janë dy mundësi, ose me ta djek teshën tane, nëse i afrohesh afër atina, ka me ta djek teshën, se gacat kanë me t'rrok, ka thonë nëse jo kjo, ka thonë ki me ia gjet erën e keqe. Ka thënë e kundërta me shoqëruesin e mirë, ai i cili shet parfem. Nëse nuk ta jep ndonjë parfem me të bë dobi, ki me ia ni erën e mirë, e kështu me radhë. Pra natyra e njeriut është lis, vjedhëse. Edhe njeriu ndikohet. Andaj ka thënë Bundar ibn al-Husayn, njëri prej ulemave të selefit, Sohbetu ehlil bidai turithul i'rada anil hak. Shoqërimi i bidatxhive trashëgon largimin nga e vërteta. Kështu selefi i kanë kuptuar këto mesele. Nuk i kanë kuptuar me fuqi unë jam më i meçëm dhe unë kam intelekt dhe unë i shoh mirë sendet dhe unë kam largpamësi edhe unë nuk ndikona, jo. Shoqërimi i bidatxhive ka thonë ndikon, me çka ndikon? Të ban me largu prej të vërtetës. Njeriu, robi, nëse e mëson veshin e tij me ndëgju batil, nëse veshi i tij mësohet me ndëgju batil, me ndëgju bidat, ka thënë kjo ka me ia mundsu me ia djeg të vërtetën. Atë sa ngon pi bidatxhies, aq ajo janë sikur shkrimja e të vërtetës. ta shkrin, ta djeg. Helm është ajo. Andaj robi duhet me pas kujdes që mos shoqërohet pos me ata çka Allahu te bareke ve teala ka bë pasus të vërtetës. Tjetra, e njizet e dyta, Ademun nedhari fi ekualil mukhalifin. E kena përmenë në ligjëratën e kalume pengesën e mjedisit. Kena thënë se mjedisi krijon personalitet te njeriu. Mahalla krijon personalitet te njeriu. Shoqëria ku e ka gjet ai vetveten krijon personalitet. Nëse janë kon njerëz të batilit aty, ato ja kanë mundësua atina me ja kriju personalitetin. Ja kanë kriju personalitetin. Dhe dijetarët kanë thonë njeriu nëse nuk mediton dhe hulumton, ka me mendu se qaty ku është te mahalla vet qaty o haki. Kella, nuk është ashtu. Po haki është vetëm me Allahun te bareke ve teala dhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj dijetarët kan thon, ka prej njerëzve të cilët nuk e gjejnë hakin pse se kurrë nuk e kanë kqyr çka ka thon kundërshtari. Kurrë nuk e kanë kqyr çka ka thon kundërshtari. Pse? Ebu Jehli kur s'ka mujt me fitu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me argumente, çka ka thon? Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha al Kur'an. Allahu xhel-le ve ala e ka prue fjalën e tyre në Kur'an. Kan thënë ata të cilët s'kan besue mos e dëgjoni kët Kur'an. Pse mos e dëgjoni? Se po e dëgjut, s'kena mundësi më me ju kthy te mas. Se fjala e Allahut tebareke ve teala është argument i dukshëm si dielli. Sikur me qitë dikan në diell edhe me i thanë, a është diell, a pe shef. ka me pa edhe kurrë më nuk ka mundësi me mohu ata e nëse dikush do me të pengu edhe me t'thonë se s'ka diell ka me të mbajt mbyllur dhe ka me thonë mos dil jashtë pse mos dil jashtë se si ta shifsh diellin më nuk ka mundësi me të bind se s'ka diell po dielli me rrezet e tina kanë me Kum pas prej krishterëve dhe jehudëve kur ju kum lexu Kur'an kanë kajt se e kanë ditë se kjo a fjalë Allahu tebareke ve teala në përputhje me ata çka ka zbrit në librat e tyre e kanë gjetë fjalën e Allahu tebareke ve teala në përputhje saqë ka pas prej tyre i kanë thonë mos më lexo ma shumë se vallahi tu ma thy zemrën a unë s'kam mundësi me pasu pse s'kam mundësi me pasu se unë rrethin e kam se s'muj me dalë prej ati rrethi Andaj a keni pa njeri që ka lexu Kur'anin famëlartë edhe s'është ndikue. S'ka mundësi. Me orientalista, me ata të cilët e urrejnë Kur'anin, me ata të cilët nuk ndalen duke punue për shkatërrimin e fesë Allahu tebareke ve teala, nëse e lexojnë Kur'anin, patjetër kanë m'u ndiku prej atina. Se është fjalë Allahu tebareke ve teala. Andaj, kanë thonë dijetarët, njeriu duhet me pas kujdes se çka pason. burimët, referencat çka i ka, duhet me qenë të sakta. Dhe mos me mendu se fjala me të cilën ai është bind, ajo e vërteta dhe s'ka dyshim. Assesi. Assesi. Mendimin të cilën je bind, s'do me thonë se është e vërteta. Allahu xhelle ve ala ka thonë, Wa minhum ummiyun la ya'lamun al-kitab. Dhe ka prej njerëz të cilët janë analfabeta. In hum illa yadhunnun. Ka thënë Allahu xhelle ve ala, krejt meselat i kanë me supozim. S'kanë të vërtetë diçka. Dhe e vërteta kanë thënë dijetarët Ibn Tejmija ka thënë e vërteta e plotë në të cilën nuk ka dyshim, ka thënë le të testohet. Ka thënë ai i cili e ka të vërtetën është i gatshëm m'u mallkue. Me thonë mallkimi Allahu xhelle ve ala qoftë mbi mua si mos jetë kjo mesele kështu. Pse? Se mallkimi Allahu zbrat. Allahu xhelle ve ala i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thuaj atyre që s'po të besojnë, ejani këtu. Mallkomi. Fa naj'al la'nat Allahi 'ala al-kadhibin. Edhe thojna mallkimi Allahut qoftë mbi rrencin, cili është rrenc prej neve, mallkimi e zbrit mbi ta. Ka thënë Ibn Abbasi, asnjë s'ka dal. Asnjë s'ka dal. Pse? Se e kanë ditë se ka me fitu ai e këto ka m'i godit mallkimi. Andaj, nëse don me testu donjëherë kur, kur, kur flakrohet debati, kur nxehet debati, kur polemika s'merr fund, mallkoju. Mallkimi Allahut qoftë mbi mue, nëse mesela nuk është kështu. Ama a munet çdokush me bo këta? Rrezik i madhë është. Se Allahu xhelle ve ala kur t' mallkojë, nxjerr prej mëshirës. dhe me nxjerr prej mëshirës Allahu xhelle ve ala domethon mos me pa xhenetin me sy kurrë e kështu me radhë andaj ti e sheh se Ibn Tejmija ka thon bidatxhit kurrë nuk e ban këta kurrë nuk e ban këta pse a ehli suneti e ban ehli suneti e ban a mallkomi na se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut po Mallkimi i Allahut xhelle ve ala mun është me than se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Allahut. Mallkimi i Allahut xhelle ve ala mun është me than se Ebu Bekri është në xhennet. Se e ka than pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E rafidia s'un e thot këta. Dhe para disa viteve, para 7-8 viteve ka ba një hoxhë i Egjiptit debat me një Rafidi të Iranit se a është Aisha radhiyallahu anha lavira apo jo. dhe kanë ba mallkimin e Allahut xhelle ve ala e kanë zbrit çdo njëri prej tyre mbi vetes dhe nuk ka shku as disa muj i ka ra kanceri rafidiut dhe ka vdek dhe kjo është sunet e Allahu te bareke wa taala andaj ehli suneti janë të bindshëm në ata çka e punojnë dhe janë të gatshëm me e dhan shpirtin e tyre për hir të Allahu te bareke wa taala ndërsa bidatxhit kthehen te mas Pengesa e njëzet e tretë, Kethratu ehlil batil. Kjo pengesa ma e madhe. Pengesa ma e madhe dhe naivat ma së shumti, çka kanë me hi në xhehenem, kanë me qenë pasojë e asaj që e kanë pa prej shumicës së njerëzve se janë në batil. Kur të shtohet batili i madh, njerëzit thojnë, "Pa, ma kshyre turma e njerëzve kah tu hec." Dhe kjo bëhet pengesë. Allahu xhelle ve ala e ka përmend këta në librin e tina ku ka thënë Allahu te bareke ve teala wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah, dhe nëse i pason shumicën e njerëzve mane n'men këtë shumicën e njerëzve yudilluk të devijojnë La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Allahu xhelle ve ala i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ti gati u shkatrove prej dëshirës që të bahen ata besimtarë, ama ata nuk bahen. Se Allahu e ka ba ligj. Allahu te bareke ve teala ka thënë wa qalilun min ibadi ash-shakur. Dhe shumë pak dhe numër shumë i vogël janë prej robëve të mi besimtar falënderues. Bojnë zullum njani me tjetrin, pos atyre të cilët kanë besu dhe kanë punu vepra të mira, ve kalilun ma hum sa pak që janë ata. Sa pak që janë ata. Andaj numri kurrë nuk është peshore për hakin dhe batilin. Po hak dhe batil peshore është fjala e Allahut tebareke ve teala dhe fjala e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Ka than Ibni Mesudi, radijallahu anh, la jekun ahadukum immeaten. ka thënë mos bahet denjani prej juve immea çka immea ka thënë jekulu e ka shpjegu çka është ene mean nas unë jam me njerëzit këtë njerëzit e thon këtë fjalë unë me njerëzit jam kah të shkojnë shumica qanena jam edhe unë ama kur të vjen dita e gjykimit me ardh kjo fun kjo Sot i buzqeshi, sot mashallah, këto të njëjtit kanë m'i mallkue. Mirëpo, edhe pak, derisa të takomi me Allahun tebareke ue teala. Andaj njeriu duhet me konë shumë syçelë, mos m'u mashtru prej duartrokitjeve, mos m'u mashtru prej duartrokitjeve, ngase këto mbarojnë, ene mea ennas, ka thonë Ibn Mesudi, mos thuj jam me njerëzit. Se nëse besojnë njerëzit edhe unë e besoj, e nëse bojnë kufër edhe unë e baj kufër. E kështu me radhë. Njeriu nuk duhet me qenë kështu. Po nëse njerëzit bojnë krejt kafira, ti çka ki m'u bo? Dush me nejtë besimtar. Nëse me nejtë besimtar, dush me pas bindjen n'Allahun tebareke ue teala, sikur çka je tash ulur, se Allahu tebareke ue teala, ka me na e marr shpirtin dhe ka me na taku me ata. Wa lejse bejnehu wa bejnehu turgjumen Ska me pas mes tij dhe Allahut përkthyes S'vjen ai hoxha vallahi me tije Madje as pejgamberi i Allahut s'vjen me tije Allahumme nefsi nefsi Ibrahimi a.s. Ademi a.s. Isa a.s. Musai a.s. Nuhi a.s. Kanë me thonë o zot vetja ime vetja ime nuk më intereson për tjerë E paramendoi tjerët, pejgamberi i Allahut nuk vjen me tije. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zotëriu i pejgamberëve ka thënë, "Oj Fatime, përgatitu se s'un bëj dobi kurgjo." Përgatitu. Andaj njeriu duhet m'u kujdes shumë se çka pason dhe mos m'u bë viktim e shumicës së njerëzve, ngase shumica e njerëzve janë viktim e shejtanit. Ka thënë Ibn Ibn al-Abi al-Iz al-Hanafi temas rrugën. Wa lam yatahammal mashaqqatuha dhe nuk e bart rëndësinë dhe pesh, peshën e rëndë që e ka rruga e Allahut tebareke wa ta'ala la sijema in udime er-rafiq veçanërish kur s'ka shoqërues veçanërish kur numri i pasuesve të hakit është i vogël thonë a veç ato, ato, ato kokan hak a veç ai numri i vogël a këta batel kokan Veç ju kokin hak, këta kokan kokan deviju, vetëm ju kokshin hak. Po pejgamberi sallallahu alejhi ue selem, kur ka ardh te njerëzit, ka thonë veç unë jam hak. Sahabët ju kanë thonë, krejt njerëzve, krejt dunjasë, ka thonë veç na jena në hak. E kështu me radhë, nëse je në hak, je në hak, me bindje, e nuk bëhet numri, Peshore a është hak apo jo Ka thonë Shejhul Islam Ibn Tejmje Lau furida enna, enna alimna enna ennase la jetrukun el-munker Ka thonë nëse supozojna se njerëzit nuk i lojnë të këqijat Dhe as nuk e punojnë me të mirat Ka thonë kjo nuk është argument dhe arsye që na mos me thirr n'rrugë të Allahut tebareke ue teala Po me ditë se kërkush s'ka me ta pranu hakin, dush me folë Pse? Se Allahu xhallahu ala të ka ngarkuar ti me fol të vërtetën, me thirr në të vërtetën, dhe se nuk ka ngarkuar me pranimin e të vërtetës. E kështu me radhë. Pengesa e 24. Nufurun nefs. Gjendja shpirtërore e njeriut. A ndikon gjendja shpirtërore e njeriu? Ndikon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith la yaqdi qadi wa huwa ghadban. Mos gjykojë gjykatësi duke qenë nervoz. Ka thënë Imam Shafiu, çdo gjendje çka ja ngarkon trunin njeriut s'guxon me xhikue në atë gjendje. Pse? Kur është nervoz njeriu, s'mundet me xhikue. Pse? Se vlon truni i tina, mbulohet mendja e tina, i dalin shumë perde mendjes së tina dhe nuk e shef hakin. Pse ka thonë gjykatësi? Se gjykatësi e ka punën ma t'ronë. Gjykatësi e ka punën ma t'ronë. Ka punë me njerëz. Ti e ki hakin, ti je n'batil. Ti je drejt, ti je pa drejt. Shkurorzime, ridde, kufër, iman, e kështu me radhë. Kjo është punë e randë. Pejgamberi alejhi selam ka thonë, kur është nervoz njeriu, mos gjykojë, po duhet m'u qetsue. Madje Pejgamberi sallallahu alejhi ve selem ka thonë, kur të nervozohet njani prej juve, le t'ulet. Pse? Se nëse rrin n'kam rrezikohet. Nëse ulet, ulet gjaki dhe ulet mendja dhe qetësohet dhe ftohet njeriu. Dhe se shejtani kur është i nxehtë e shfrytëzon nervozën e njeriut. Andaj ka thënë Ibn Qayimi, shejtani njeriut i hin n'trup në tri gjendje. E para, kur është tepër nervoz. Kur është tepër nervoz, ka mundësi me hinë shejtani. E dyta, kur është tepër në qef. A ki pa mas darsmeve qysh dalin njerëzit e smutë. Pse? S'ka nevojë m'u mërzit, se kjo bëhet sebeb që njeriu me ra viktim e shejtanit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një prej lutjeve, Allahumma inni es'aluka khashyataka fil ghaibi wash-shahada. Ka thënë o Allah, ma mundëso që të kem frikë prej teje, haptazi dhe kur jam vet. Haptazi dhe kur jam vet. Kjo është takvalluku. Kjo është takvalluku. Me i pas frikë Allahut tebareke ve teala. Kur je mes teje dhe gjynahit dhe kurkush nuk është veç Allahu xhallahu ala dhe ti abstenon. Se e di se Allahu të ka pa. Alladhi khalaqa dhalama yarahu. Si ka thon Kahtani ka thon kur je mes teje dhe gjynahit dhe është terr dhe s'ka kurkush ka thon dije se ai që e ka krijuar errësirën të shef. Ai që të ka bo terr, ai e ka kriju errësirën. Te Allahu a krejt dritë. Tebareke ve teala. Ajo është takvallëku. Andaj Pejgamberi alejhi selam ka thonë, ma mundëso të kem frikë kur jam vetë dhe kur jam haptazi. Se kur është haptazi gjithë njerëzit janë ma takvali. Kurkush nuk del me ba mëkate haptazi. Edhe pse tash është prish natyra njerëzve dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ka paralajmëruar se para kiametit kanë me pas gjendje të cilat janë të tmerrushme. Ka thënë sallallahu alajhi wasallam, nuk vjen kiameti derisa njëri prej juve të bajë marrëdhënie intime me nënën e vet para këtyne njerëzve. Me nënën e vet para këtij njerëzve. Nuk vjen kiameti ka thënë sallallahu alaihi wasallam derisa njëri prej juve të bëjë marrëdhënie në mesin e rrugës dhe më i miri prej juve ka thënë është ai i cili thot sikur t'i mshefshin mas murit. Do me thonë natyra paska m'u prish. Paska m'u prish në një gjendje katastrofike. Andaj duhet me lut njeriu Allahun tebareke ve teala që me ia rujt natyrën e pastër. Pastaj ka thënë wa kalimat al haqq fi al ghadab wa ar rida. Dhe më mundso ta them hakin kur jam nervoz edhe kur jam i kënaqur. Shumica e njerëzve kur janë të kënaqë e thojnë hakin. Kur janë të qetë, kur janë të gëzuar, kur kanë pare, kur e kanë mirë gjendjen, elhamdulillah. E thotë të vërtetën. Kur t'i ngushtohet rrethi, fa idha huwa yanqalib. E kur t'i ngushtohet rrethi, ai nuk e flet të vërtetën. Thot Ibn Rexhepi në koment, "Wa amma kalimatu al-haqqi fi al-ghadab wa ar-rida fa azizun jiddan." Fjala e të vërtetës, shqiptimi i të vërtetës, në gjendje nervoze dhe në gjendje kënaqësie, fa azizun jiddan, shumë e rëndë është. Këtë e kena provu na këta. Kur je nervoz, kur ki armiqësi me dikan, a mund bahesh i drejt me ta? Kur të ka sha dikush, a mund bahesh i drejt me ta? Kur të ka ofendu dikush, a mundesh me thanë vallahi hakin e ka thanë? Shumë rand. Azizun jiddan. Wa qad madaha Allahu man yaghfiru ghadabahu. E Allahu xhelle ue ala ka lavdëruar në librin e tij kush e përmban mllefin e tina, ghadabin e tina, nervozën e tina. Wa idha ma ghadibu hum yaghfirun ka thënë Allahu xhelle ue ala dhe ata njerëz të cilët kur nervozohen falin. Imanin e ka shumë të fortë se ai nuk jeton vetëm se për Allahun tebareke ue teala. Dhe nuk i intereson se çka kanë thënë njerëzit për ta, ai bëhet i drejtë. Ja ayyuhalladhina amanu. Shikoni këtë ajet nuk e gjen në asnjë sistem të njerëzve. Në asnjë adet të njerëzve. Ja ayyuhalladhina amanu. Armikun me konë me armikun i drejt Te cilin sistem e gjen Me konë me armikun, mos me rrejt për armikun Cilin sistem Vetëm te Allahu tebareke ve teala Se është krijusi i gjithësis Aisha, radiallahu anha Kur është akuzue në nderin e sajna Dhe s'ka ma keq se m'u akuzu në nder E sidomos kur je i pastër Aisha, nana e besimtarëve, kur e ka akuzu munafiki, koka e munafikit me zina. Dhe kjo ka qenë një musibet i madh për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe gjithashtu për Aishën radhiyallahu anha. Në një rast prej rasteve, prej rasteve aq shumë e ka bëhe mërzia dhe hidhërimi e ka harrue emrin e babës së Jusufit alaihi salam. Thot Jusufi, baba Jusufit, Jakubi, çka ka thonë? Sabri është i mirë, Allahu është ndihmëtar për qata çka po më thoni. Allahu është ndihmëtar për qata çka po më përshkruni. Ka thonë në një transmetim, wa khtulise minni ismuhu, mu ka fshi këtë emni i tina. Njeriu kur është nervoz harron shumë sende. Omar ibn Khattabi, kush është Omar ibn Khattabi? Kur kanë thonë ka vdek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ra në dy gjuj. Në dy gjuj ka ra. Ka thonë vallahi kujt ja ni prej gojës së tij tu thonë se ka vdek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ai s'ka vdek, ka shku te Allahu siç ka shku Musa, ai ka m'u kthye, ka thonë vallahi kam ja hek kryen atij çka thotë kështu. Ebu Bekri ka thonë nalu se ka vdek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Omeri ka thanë mu ka duk sikur me zbrit tash ky ajet edhe pse e ka dit paraprakisht po pikëllimi, hidhërimi e ban njeriun me i harru sendet, andaj njeriu duhet me kanë shumë i kujdesshëm që kur të jetë nervoz mos me fol mos me fol aspak, po m'u qetësue derisa t'i kthehet mendja e tina e njëzet e pesta, el itikadu thumme el istidlal Ndërtimi i besimeve, pastaj argumentimi. Kjo s'ka ma e keqe. Ti me i ndërtu njëherë besimet, pastaj me lip argumente. Pra, lip argumente për me forcue mendimin paraprak. Dhe kështu janë murxhiet, dhe kështu janë xhehmit, dhe kështu janë gulatat, dhe kështu janë havarixht, e kështu me radhë. Ata i kanë të ndërtume besimet. Pastaj vetëm lipin dikun dikun pjesë Mos dilni me mendime. Mos thuni kurgjo para se me thonë ai, ka thonë Ibn Kajimi. Mos thuni derisa të thojë ai. Mos folni derisa të folë ai. Mos merrni një hap derisa t'ju thojë merre një hap. Mos thuni a haram derisa të thojë ai është haram. Mos thuni është halal derisa të thojë ai është halal. Kështu është jeta e besimtarit. Po ndryshe, devijimin e ka para syve. Ka thonë, Shatibiu, Allahu e mëshiroftë, Walidhalika summiya ahlul bidai ahlul ahwa. Selefi bidatxhit nëpër librat e tyre kurkun s'e gjen se i kanë qujt bidatxhi. Rrallëherë. Qysh i qujn? Ithtarë të epshit. Ithtarë të epshit. Shatibiu e ka shpjegu pse i kanë qujt selefi ithtarë të epshit. Ka thon, selefi i kanë qujt ithtarë të epshit sepse ata i kanë pasu epshet e tyre paraprakisht, pastaj kanë hi në Kur'an dhe Sunet me gjet diçka çka jau ndihmon medhebin e tyre. Besimtari s'duhet me kon kështu. Besimtari e beson ajetin çashtu siç është, hadithin çashtu siç është. Jo ai me mendue, Allahu e zbret për ty e çka duhet me mendue. La tuqaddimu, mos dilni përpara Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymija Dhe ky fillimisht i refuzon thot këto. Këto nuk janë prej Allahut te bareke ve teala, se s'janë t'qarta. Ata thonë po kjo nuk a për ty, se ti s'kupton. Këto janë t'rana për ty. Ti hala i vogël je. Ti s'munesh me kuptue. Pastaj nxehet thot Ibn Taymija dhe e, kup, e kap entuziazmi dhe i pranon fjalë që ai ka thonë vetëm që ta largojë atë akuzën se, se nuk jam i padishëm. pa i bë vërtetime këto fjalë. Nuk duhet njeriu kështu me bë. Ani pse thotë se s'di, ani pse thotë se ti i vogël, ani pse thotë se ti nuk kupton. Rri ti. Vërtetoj fjalët e Allahut te bareke ve teala, vërtetoj mendimet me Kur'an dhe Sunet. Përndryshe hedhe poshtë. Hedhe poshtë at mendim. Kjo ka qenë pengesa e 25 mendimi pastaj argumentimi. Jo, Ehli Suneti e kanë të kundërtën. Argumentimi pastaj konkludimi. Ata konkludojnë pastaj i ndërtojnë argumentet mbi ata. Ai lexon fjalën e Muhammed ibn Abdul Wahabit. Fillimisht ai a dash me lexu fjalën e Allahut te bareke ve teala. Mos me pas qenë Muhammed ibn Abdul Wahabi për gulatat. A kishmi qenë musliman apo jo? Mos me pas qenë ibn Taymija, a kishmi mujt me kon musliman. Kush thotë s'kishmi mujt me u bo musliman, kjo është kufër në vetvete çikjo fjalë. Kush thotë se mos me pas qenë ibn Taymija apo këta e këta prej dijetarëve, s'kishmi mujt me kon musliman, Kjo është kufër në vetvete, se ai mendon për ta se janë pejgamber. Ndërsa na s'kishmi pas mundësi me kon musliman vetëm në një gjendje, nëse Allahu s'kish zbrit libër. Njeriu i mëson disa sende prej Islamit dhe nuk i njeh se çka kanë thënë bidatxhit, nuk e njeh se çka kanë thënë filozofat, nuk i njeh se çka kanë thënë injorantat. Nuk e njeh hakikatin e fjalës të tyre, realitetin e fjalës të tyre. Dhe bëhet i guximshëm dhe shkon polemizon dhe be viktimë e atyre. Be viktimë e atyre. Thot Abdul Latif ibn Abdurrahman duke shpjeguar fjalën e Omar Khattabit se njerëzit kanë me prish Islamin të cilët nuk e njohin Thotë patjetër ka me ra. Se s'e di se çka është sherri. Nuk e di se çka është e keqja. Dhe mendon se gjithë çka çka propagandohet dhe flitet dhe zbukurohet, ajo është e mirë. Se nuk e njef të keqen. Wa huwa la ya'rifu annahu alladhi alayhi ahlu al-jahiliya. Dhe nuk e njeh se çfarë gjendje janë xhahilat. Njeriu duhet me ditë xhahilijetin. Jo me e pasu, po me ditë veç. Thotë, Njohja e muslimanit me fetë e xhahilijetit, me fetë e kota, është prej sendeve çka ia mundësojnë me kuptu islamin. Apo, pa e ditë ujin e ndotur, se në merr vesh ujin e pastër. Pa e pa errësirën, nuk e ditë dritën. Dhe njeriu duhet m'u ndal ndonjëherë me mësu mendimet e kota. Duke pas dije prej Kur'anit dhe Sunnetit që m'iu qartësue e kota prej të vërtetës. Kjo e ndihmon njeriun për me pasue të vërtetën. Pengesa tjetër është ademu tesavuril batil ala ma hua alej. Mos me ditë mirë batilin. pasimin e të vërtetës ka thënë Allahu te bareke ve teala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul Allahu xhelalu ka thënë kjo rruga ime e qartë pasonia wa la tattabi'u as-subul dhe mos i pasoni rrugicat rrugicat janë të shumta a rruga e drejtë është një andaj dush me pas kujdes mos je në rrugicë A dhe a je në rrugë? Rrugët e shejtanit janë të shumta. E njëzet e nënta, sudurul batili min shejkhin lehu kabul. Fitnja e zamanit. Kur dale batili prej një hoxhës i cili ka autoritet, eminentët, zyrtarët, oficialet, atyre të cilët duhet me fol, ata të cilët i zotërojnë kompetencat e të folurit, e kështu me radhë. Kjo fitne, Thotë dhe nuk le me mendue se mos a tu thonë batilin dhe çfarë kësi a tu folë, se e do shumë. Edhe kështu është turma e turma prej njerëzve të cilat devijojnë. Andaj, djetarët e kanë përmend këta si pengesë se ata të cilat kanë autoritet dhe janë eminent, i devijojnë shumicën e njerëzve dhe njerëzit i pasojnë gjithmonë ata të cilat Edhe Ibn Kajimi e ka rendit në librin e tij Igathetul lehfan, ndihma e atij i cili ka nevojnë për ndihmë, një renditje shumë të bukur se sa prej njerëzve janë mashtrue kur dikush prej ithtarëve të bidatit dhe të kotës janë përkatsu te dikush i madh. Edhe kur njerëzve ju thuhet ti je n'batil, thot po ai po thot be me Ibrahimin alayhis salam jam. Ata po thonë gulatat se me miletu Ibrahim jena. Këta murxhit po thonë se jena me selefin. Ata po thonë se jena me tjetrin. E Rafidit po thonë me Aliun, e ata me Husejnin. E kështu me radhë, shumë e shumë grupe, të cilat përkatsohen te dikush i madh. I cili jena të pajtum ti edhe armiku se ai është i madh, edhe kështu me radhë bëhet shkak për me u Pasue e kota E tridhjetenjëta Tekausu ehlil hak Dembelia e ithtarëve të, të të vërtetës Nja prej pengesave Ai i cili e pason të vërtetën Nuk duhet me u ba dembel Nuk duhet me e lidh gjuhën e tina Nuk duhet me i vnu patent gjuhës së tina Kur duhet me e thonë të vërtetën Pse? Se ndoshta ti bëhesh shkak Se ai s'e pason të vërtetën Kur je në mexhlis se dush me thënë të vërtetën, thuje. Se Allahu tebareke ve teala ka me të marr ditën e gjykimit dhe ka me thon, pse nuk e thave të vërtetën? Ki me thon, u turprova ja Rab. Ka me thon Allahu tebareke ve teala, un jam kon ma hak m'u turpru pi mua. Un jam ma hakli m'u turpru pi mua. Thuje të vërtetën. Pengesë prej pengesave është kur ata që e kanë të vërtetën s'e folin. Ai që e di të vërtetën nuk e flet. Ka thënë Ibn Kutejbe, Allahu e mëshiroftë, inna ma yaqwa al-batilu bi sukuti anhu. Batili forcohet kur ata çka duhet me thonë të vërtetën s'e thonë. Kur hoxha e di të vërtetën s'ta thotë. Po ti s'e thot ai tjetri, ia thot batilin. A Ahmed ibn Hanbelin e kanë pyet. A ban me fol për bidatxhitë keq? A ban me fol për transmetues keq? Ka thon ti s'fol keq, unë s'foli keq, kur e merr vesh injoranti se cila është rruga e vërtetë. Gjithmonë kur s'ka dikush me u kallxu rrugën e Allahut tebareke ve teala, rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, del dikush që u kallxon bidatin. Kjo është kundërtat me kundërta. Andaj njeriu duhet me qenë ma i guximshëm dhe jo dembel dhe ma aktiv dhe ma energjik dhe me punu për din t'Allahut tebareke ve teala. Ja Yahya, khudh al-kitaba bi quwwa. Kur ia ka dhënë Jahjas Allahu xhel-le ve ala librin, Çka meriton me fol ligjërata për ambicien e besimtarit. Ka thënë o Jahja, merre librin me seriozitet. Edhe ti o besimtar, merre librin me seriozitet, se është punë xhehenemi dhe xheneti. Nuk është punë hajgare, nuk është punë humbje tregtie miliona. Është punë xhehenemi jot dhe xheneti jot. Ti edhe për dikan tjetër. Uslubul mukhatabati bil hak e tridhjetedyta. Mënyra se si komunikohet e vërteta. Na të cilët pretendojna se jena n'të vërtetën e me lejen e Allahut tebareke ve teala duhet gjithmonë me thonë të vërtetën mirëpo duhet me pas kujdes si e thojna Allahu xhel-le ve ala e ka përmend se kur thirret në të vërtetën duhet me thirr në butësi ka thonë Shejhul Islam Ibnu Tejmje se nëse njeriu është dijetar apo thirrës edhe nuk është i butë pengesë Kur ta nervozojsh dikan, ai s'ta pranon. Po dush m'u qetësu, me ia thonë n'mënyrë të butë, e kështu me radhë. Pastaj, e tridhetë e treta, talebul haki min khusumi. Me e lip të vërtetën prej armiqve. A ki po, mediat, ia qesin një lajm për musliman. Mediat e shkijeve, ta kallzojnë ty fenë tane. Edhe muslimani bëhet aq naiv, apo shtiret si naiv, kishe, po qet vesh çka po thotë? Fejen e Allahu te bareke ve teala me mor prej armiqve. Fejen e Allahu te bareke ve teala me mor prej mediave të jehudve. Fejen e Allahu te bareke ve teala argumentet e Allahu te bareke ve teala për shkrimin se çka është hak dhe batil me mor prej kujna, prej mediave. Prej propagandës që e ban armiku jot. Kjo është pengesë. A njerëzit bëhen naiva? Apo e kundërta shtiren naiva? Kjo është prej pengesave të cilat i kanë përmend dijetarët. Igfalul mushawara. E tridhetë e katërta është neglizhenca dhe gafleti në konsultim. Kur njeriu nuk konsultohet, mundet me u bë viktimë e batilit. Duhesh m'u konsultu me njerëz të cilët e dinë të vërtetën dhe kanë ilm për të vërtetën dhe e njohin librin e Allahu xhallahu ala dhe nuk flasin veç se çka ka thënë Allahu te bareke ve teala, duhesh m'u konsultu me këta. Pse? Se ta kallzojnë rrugën e vërtetë. Me fjalët e Allahu xhallahu ala, jo me fjalët e tyre. Fes elu ehle dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyetni ata që e dinë Kur'anin nëse s'dini, se nuk dini Kur'anin. Jo gjithçka. Mos e marr mendimin tan veç vet, se bie pengesë e kurthave të mendjes tan apo shejtan. Veti 5-6 veta të ithtarëve të vërtetës. Se kur t'i vesh 5-6 veta, 10 veta, 20 veta, kthjellësohet dhe kristalizohet mendimi. A me marrë një hapa, mos me marrë, vet pak ma shumë. Fe shawirhum fil emri, Allahu xhallahu ala pejgamberin e Allahut. A ka dikush ma i mençëm se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ki me thon dikush, po unë di vet, unë i mençëm jam, unë e di çka jam tu bo. Pejgamberi sallam, pejgamberi i Allahut, Allahu i ka thon konsultohu me shokët e tu. Konsultohu me shokët e tu. E ti e unë dush m'u konsultu. Se përndryshe bëhesh pengesë dhe viktimë e të kotës. Ka thënë Sufjan al-Thauri, "Kanu yuqal ijtima'u ara'i al-jama'ati wa uquliha mabramatun li si'abi al-umur." Është thënë, thotë Sufjan al-Thauri në të kaluarën prej sahabeve, se mbledhja e mendimit të njerëzve musliman bëhet çka, urë për kalimin e vështirësive. Kur ti vet dhjetë veta, njëzet veta për një çështje e cila është e rëndësishme për jetën tënde, mos merr hap me një vet, me një mendim. Po konsultoju, se kjo ta kristalizon pasqyrën a duhesh me mor hap apo nuk duhesh me mor hap. Thotë Ibni Abasi in kuntu la es'alu anil amri al-wahidi thalathina min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Shikone Ibni Abasin, Ka thonë për një çështje i kum pyet tridhjetë sahabe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tridhjetë sahabe. Megjithëse vetë sahabe ka qenë. Vetë sahabe ka qenë Ibni Abbasi, madje ka qenë i ditur i sahabeve, ama ka shku i ka vet tridhjetë veta. Çka thuni për këtë mesele? Çka thuni për këtë çështje? Dhe e tridhjetë e pesta është dhe me këta e përfundojna Hielu ehlil batil. Hilet dhe dinakëritë e ithtarëve të kotës. Allahu xhelle ve ala e ka bo këtë dynja me pas shumë hile, shumë dinakri. Shumë sende të cilat shfaqen në në në në ekzistencë nuk janë ashtu siç doken. Allahu tebareke ve teala ka thonë innehu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Shejtani me qabilën e vet ju sheh juve ka ju s'i shifni. Shejtani na sheh neve. Na sheh qysh mendojna, qysh veprojna, çka dojna me bo. Min haythu la tarawnahum ju nuk i shifni ato. Shumë skena pas, pas perdeve ka diçka tjetër. Allahu xhelle ve ala na e ka zbrit Kur'an për me na rujt pi këtyne sendeve të cilat nuk janë qashtu qysh doken, që shfaqen. Andaj shumica e njerëzve janë naiva, nuk e dinë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë me ditë ju çka di unë nuk kishi dal me ec natën. Se pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ju ka dhonë ilm shumë i madh. Andaj njeriu duhet m'u kujdes prej kurthave të cilat i bojnë armiqt e Allahut tebareke wa taala. Andaj Ibn Qayyim e ka përmend se prej Mohimin e sifateve të Allahut xhelle ve ala e kanë nxjerrë në fotografinë e pastrimit të Allahut tebareke ve teala. Kur kanë thonë ato se Allahu xhelle ve ala nuk është mbi Arsh, Allahu nuk sheh, Allahu nuk dëgjon, Allahu nuk ka sy, Allahu nuk ka ftyrë, e kështu me radhë prej sifateve, Allahu nuk ka fuqi. Kanë thonë, pse jena t'i thonë këto? Se me thonë se Allahu i ka këto, Allahu i përngjason krijesave. Hasha, Allahu nuk i ngjason kërkujna, po Allahu ka tregu për sifatet e tijna. Mirëpo ato s'kan dal me atë realitetin e vet, po kanë thonë, na po dojna me pastru Allahun tebareke ve teala. Thotë Ibn Kajimi, Ibn Qayimi, para shtatëqind viteve, thotë, dhe zullumqarët kur i bojnë zullumet, i nxjerrin fotografitë, jena t'i ndjek kriminelat. Jena t'i ndjek kriminelat, thonë. Nuk jena t'i ndjek, pse? E njështë të, a, kriminelat kokan t'i ndjek, tamam. Edhe Beshar Esedi i ndjek kriminelat. Kufrin, ilhadin, shirkun e kanë paraqit në fotografinë, armiqësinë e sahabeve e kanë paraqit me ata se jena tu i dasht Ehlul Bejtin. Jena tu i dasht familjarët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thu se Ebu Bekri n'luft ka qenë me Aliun radhiyallahu anhu. Andaj shikoni gjithmonë zullumqarë çka bën. E morin dikant çka është me pozitë të lartë dhe mshefën mas asajna. Këta janë të dashtë. Na e dojnë Ehlu Bejtin, e Ebu Bekrin, e Omerin, e Uthmanin, e kështu me ra prej sahabeve, e Selman el Farisiun, jo ato, jo, ato armicja, e kështu me ra. Wa akhrajatil ibahijetu wa fasakahu, Edhe ti kur i thua ti rrafidit janë jo besimtar ai thot po Aliun pe dojnë ata. Po ata Fatimën pe dojnë. Me gjust pe dokan Fatimën. Me gjust pe dokan Aliun. Me gjust ama naiviteti i njerëzve i ban mos mi kuptue fjalët. Kaderit, thot Ibn Kajimi, e kanë mohue fuqinë e Allahut xhelle ve ala dhe kaderin, se kanë thonë, nuk kena dashtë Allahun me përshkujt me zullum. Shikoni? Kur thojna na Allahu ka caktu gjithçka Krejt ti pi si ki lind deri sa ki me vdek krejt Allahu ti ka shkrujt Kaderit kanë thonë mu kanë qështu Allahu po m'shtin me, me veprën e atina në xhehenem Allahu s'di përpara se me bo kurgjo Ja kanë mënu, ja kanë mohu Allahut ilmin Tu dash me pastru Allahun prej zullumit Po Allahu pse ta ka shkrujt se çka ki me bo ti s'do me thonë se Allahu të ka, të ka dhunue Po Allahu e di çka ki me bo para se me të kriju e ka dit çka ki me bo Prindi e di prej natyrës fëmijës se ti ki me bo kështu, ti kështu, ti kështu. Përafërsisht. Se e njeh, mall i vet asht. E Allahu xhelle ve ala si na ka kriju a s'e di çka kena me ba. Po kjo nuk asht zullum, po kjo ilmi Allahut xhelle ve ala. Mirëpo ata kanë thonë, e pastrojnë Allahun prej zullumit. Dhe kështu, ka thonë Ibn Kajimi, e kanë nxjerr gjynahqarët, kur i pasojnë epshet e tyre, çka thonë? Pa po Allahu i mëshirshëm, ave, Urdhërimin në të mirë dhe ndalimin nga e keqja e kështu me radhë. Dhe thot Ibn Qayimi në fund dhe të gjitha grupet e bidatxhive e kanë nxjerr bidatin e tyre në fotografi të mirë, në pasim të Allahut, në pasim të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në pasim të dikujna i cili ka autoritet. Edhe kështu me radhë njerëzit bëhen viktim, lusim Allahun te bareke ve teala që mos na bëjë neve asnjë pengesë prej pengesave, të cilat janë mes neve dhe të vërtetës, lusim Allahun xhelle ve ala që ta pasojmë të vërtetën deri në momentin e fundit, lusim Allahun xhelle ve ala që të na japë fikh dhe kuptim dhe largpamësi dhe kthjelltësi dhe kristalizim të pasqyrës së hakut, lusim Allahun xhelle ve ala që na bëjë prej kuptimit që ja ka dhënë sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammedin